Y si hay ocho clase 2. Nosotros no podemos ver a los seres que están en el reino de la forma o de la sin según dicen los budistas. Por eso creo que es útil pensar en esto como grados de sutileza eh, de la conciencia. conciencia. You know, could we develop and reach, sustain a level of consciousness that would be um, more subtle than, than exists in the human realm? podríamos nosotros desarrollar un nivel de conciencia que sea más sutil que aquel que tenemos aquí en la vida humana. If that's possible, then where would you be? Si eso es posible, ¿dónde estarías? the or from. Y eso es el reino de la forma y el reino de la sin forma. I mean, that's what it is. It's beings with that uh, much more subtle level of consciousness. Eso es lo que es, esos seres que tienen un nivel de conciencia mucho, mucho más sutil. So we talked about reaching the, the levels of the form realm. Hablamos de alcanzar los niveles del reino de la forma. If you were to keep going with that kind of meditation and reach even more subtle levels, you could enter the levels of the formless realm. Si quieres seguir avanzando a niveles más sutiles, puedes llegar al reino de la sin forma. So, as, you, as you're going through the former form realm levels, um, you're getting less and less attached to objects and sense pleasures. A medida que vas avanzando en, en el reino de la forma y la sin forma, estás cada vez menos apegado a los objetos de los sentidos. And if you kept going and reached a place where you had basically no interest, no attachment at all to uh, sense pleasure objects, that would be the formless realm. Y si seguís avanzando y llegas a un nivel en que no tenés ningún tipo de atracción por estos objetos de los sentidos, ahí estarías en el reino de la sin forma. Because they say what happens to meditators who are on that style of meditation is Lo que, lo que dice que pasa en este tipo de meditadores que alcanzan este nivel de meditación es que primero alcanzan el primer nivel del reino de la forma. Y eso es mucho más sutil y mucho más atractivo que cualquier tipo de conciencia del nivel del reino del deseo. And as you work on that level, you then get the taste of the next level up within the form realm. Y a medida que trabajas en ese nivel, empiezas a tomarle el sabor al nivel que le sigue. And they say as they get a taste of that higher level, the level where they're at seems that starts to, to seem uh, gross. Y a medida que empiezan a tomarle el sabor al nivel que le sigue, el nivel en el que están empieza a parecer cada vez más burdo. So you want to go to the more subtle level that you and ah, y entonces empezás a querer alcanzar ese nivel más sutil que ya the empezaste a tomar el sabor. Y entonces empezás a tomarle gustito al nivel que le sigue y continúa el mismo proceso. And all the while you, you, you're moving through, ascending through the different levels from the form, and then you can go into the formless realm, and it's becoming more and more subtle. y así vas avanzando de los distintos niveles del reino de la forma hasta el reino de las informes, y se va poniendo cada vez más sutil. You know, if you were to do breath meditation for a while, you would find that even the sound of the breath, that starts to feel like it's a gross object si inclusive si empezás a hacer una, una meditación haciendo foco en la respiración, después de un rato te, vas a, te va a parecer que hasta el ruido, el sonido, el aire que entra y que sale empieza a ser algo burdo. At first it seems a very subtle object because our minds are full of so much stuff and it's running around mad and there's music and ideas and things we have to do and emails. Al principio parece algo sutil porque nuestra mente está corriendo por todos lados con todas las cosas que tenemos que hacer y con música y ruido y ocupaciones y mails. Y la respiración parece un objeto muy sutil. Pero después de un rato eso también te va a parecer como algo más áspero y más burdo and El sonido y después el latido de tu corazón que antes parecía sutil, a medida que, que vas avanzando va a parecer algo burdo también. So the definition of what is quiet keeps becoming more subtle. Entonces la definición de qué es algo acallado y silencioso se va haciendo cada vez más y más sutil. So you reach the formless realm, you take rebirth in the formless realm because your meditation here in this life as a human was consistently reaching one of the levels that correspond to the formless realm. Y entonces tomas renacimiento en el reino sin forma porque tu meditación cuando estabas acá en tu vida humana consistentemente estaba llegando a ese nivel del reino de la sin forma. So you had to have pretty amazing meditation to reach the form realm, right? Así que tenías que tener una meditación bastante asombrosa para poder llegar al reino de la forma. We said, right, you had to be to reach even the first level, to be reborn at the first level of the form realm. In this life, you would have to be consistently meditating at that level. Para poder alcanzar el primer nivel del reino de la forma, tenías que estar meditando consistentemente en ese nivel. And, and to take your mind into the form realm is a high level of, it's, that's a high meditative level, a high meditative achievement. Y llegar a ese nivel del reino de la forma, ese primer nivel, es un nivel muy alto, muy avanzado eh, de meditación. So sometimes, you know, we like to think how many, like how many beings get reborn in the different realms and the likelihood of going there or there. Así que muchas veces nos gusta pensar cuántos seres pueden renacer en cada reino y cuál es la probabilidad de nacer aquí o nacer allá. So there's what, 6 billion humans on this planet, something like that? Entonces, ¿cuántos hay? Como 6 billones, 10 mil millones de humanos en el planeta. Yeah, maybe approaching 7 now, I'm not sure. Quizás estemos, quizás estemos llegando a los 7 mil millones. So you tell me. Así que díganme ustedes. Of the 7 billion humans alive in this world right now, how many are, are going to be reborn in the form realm. Así que díganme ustedes a mí de los 7 mil millones de humanos que están vivos en este momento, ¿cuántos de ellos van a renacer en el reino de la forma? You don't need a scriptural proof. I think you can figure it out. Like how many of the 7 billion are even meditating? Creo que no necesitas una prueba de las escrituras. De todos esos 7 mil millones, ¿cuántos están meditando? Yeah, let alone consistently for the most part of their life reaching sin hablar de que consistentemente durante una parte muy amplia de su vida están llegando a ese nivel. Así que qué piensan? ¿Cuántos de, nuestros de nosotros humanos vamos a renacer en el reino de la forma? Oh. <laughs> <laughs> <laughs> Yeah, I'm more in the lower number. Yo I, mean, I don't, I don't know for sure, but I mean, not many. No estoy seguro, pero seguramente no son muchos. I mean, not many, surely, right? No muchos, seguramente. Yeah. And then how many are going to be reborn in the formless realm? ¿Y cuántos van a renacer en el reino sin forma? <laughs> yeah, maybe. Yeah. Maybe quizás, quizás puede ser. Yeah. I don't know. I mean, not many. I mean, I think we can safely say not many. Podemos decir con bastante seguridad que no son muchos. So the formless realm. How we doing? Okay, a few more minutes. The formless realm, as the name suggests, doesn't have any physical location. El reino de la sin forma, como lo sugiere el nombre, no tiene una localización física. Because we can say, you know, generally speaking, basically, formless realm beings do not have a body, they're just mental. Podemos decir básicamente que los seres del reino sin forma no tienen un físico, son solo mentales. So it's basically just comprised of extremely subtle levels of consciousness. Entonces está compuesto por niveles muy sutiles de conciencia. So you're reaching this high, high level of meditation in this life as a human. Entonces estás alcanzando este nivel muy muy alto de meditación como humano. And then you're dying with that state of mind. Y entonces morís con ese estado mental. And then basically wherever you die, that's that becomes your formless realm. Y básicamente ahí a donde vos mueras, eso es tu reino sin forma. You, know, you lose this body and your mind is, stays at that level of consciousness perdés este cuerpo y tu mente permanece en este nivel de conciencia. So it's difficult to sort of answer the question where is the formless realm, but if you had to, it's, it just becomes wherever the person going there died. Es difícil contestar la pregunta de dónde está el reino sin forma, pero básicamente eh, queda a donde sea que murió esa persona. You also can't take rebirth in the form realm or the formless realm um, unless you've avoided negative deeds in this life. Tampoco podés tomar nacimiento en el reino de la forma o sin forma si no evitaste actos negativos en esta vida. But that basically goes hand in hand with your meditation practice. Pero eso básicamente va de la mano con tu práctica de meditación. Okay. Because the meditation will reflect Uh, with each Tu meditación va a reflejar tus acciones. Cuán bien tratas a los demás va a determinar los niveles de meditación que puedes alcanzar. ¿Es solamente evitar o purificar también? ¿Significa que a hacer malas acciones y purificarlas o solamente tienes que evitar hacer malas acciones? Mostly mm. you're avoiding, avoiding, I think. Avoiding. why does that go hand in hand with meditation practice? For hours every day. deep meditation. You don't have time to. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. ¿Podés repetir la pregunta en castellano para? You're spending hours of every day meditating at that level. That, I mean, that ensures that you're not committing the three of the body. You know, you're not killing. While you're meditating, you can't be killing, you can't be stealing, and you can't be messing around <laughs> Cuando estás meditando lo puedes. en general estás pasando, si llegaste a ese nivel de meditación en forma consistente, no tenés tiempo para hacer todos estos actos negativos. Estás casi todo el tiempo meditando, entonces no tenés ni tiempo de lastimar a los demás. So by default you avoid those, then you by default also have to avoid Yeah, the, non the negative actions will speech <laughs> because you're meditating. Entonces, eh, también por, por, default dice, eh, estás evitando también, primero estaba hablando de los actos de cuerpo, los actos de palabra, también lo estás evitando porque básicamente te pasas mucho tiempo meditando. ¿no? And even your mind is protected because meditating at that level, you're not having uh, manifest mental afflictions and you're not subject to um, ill will and those flavors of jealousy. y tu mente también está casi siempre en esos niveles de meditación, entonces tampoco estás sujeto a las aflicciones mentales, a esto de, la mala voluntad o los celos o, eh, las otras no virtudes de mente. Yeah. So they call it something the morality of, of meditation because by default you can't <laughs> do Most of the things that we would normally do out of meditation. Entonces eh, lo, lo, llaman la moralidad de la meditación porque por el tiempo que estás meditando no podés estar haciendo ninguna de estas no virtudes. You don't uh, have correct view or, or That's true. That's no tiene visión correcta. Yeah. If you did, then you you achieve. Um, pero no tiene visión correcta, porque si tuvieses estarías alcanzando otra cosa. Pero I guess the ignorance is not so manifest. You're not having an it's not like you're having an argument with somebody where it's very strong ignorance that this person is coming from their side and what they're saying deserves me to criticize them and maybe even punch them. Sí, es verdad que no tenés eh, visión correcta, pero definición correcta, pero eh, la ignorancia tampoco es tan manifiesta que cuando alguien te dice algo que te enoja, estás pensando que viene de su propio lado y le contestas. Yeah, but you're right. So it's, it's not. That's why it's not considered a um, an antidote to um, suffering. It's not considered a way to achieve nirvana. But there's no. But you avoid manifest mental afflictions. Es verdad, no se lo considera un antídoto para evitar las aflicciones mentales y el, sufrimiento y llegar a nirvana. <laughs> Hasta que salís de la meditación, por lo menos. Y alguien te grita. Eh, yo me quedé pensando, ¿no? Eh, es cierto que si estás meditando no puedes tener acciones, pero el pensamiento construye también. She was thinking that it's true that when you're meditating, you can't have bodily actions, but the, the mind is still working, still constructing. Yeah. But at that level of meditation, you're. You're like trying to think of nothing or watching your breath, which means the mind is not being direct. You're not thinking, you're not meditating on um, what an awful person your boss is, you know. Claro. Tu, tu mente está pensando en tu respiración, estás tratando de, de controlar tu, tu, respiración y estás en otro nivel de concentración y tu mente no está pensando en cómo odias a tu jefe, por ejemplo. Claro, porque quien el que medita en ese nivel está en otro estado de conciencia. The person who is meditating at that level is in another state of consciousness. Yeah, yeah. They mean, their body can be here, but their mind is not in the human realm. Queriendo decir que su cuerpo puede estar acá, pero su mente no está en el, en el reino humano. From a Buddhist perspective, it would be considered that their meditation is in a neutral state. Desde un punto de vista budista se considera que su meditación está en un estado neutral. Like they're meditating on a neutral object, neither virtuous nor non-virtuous. Están, eh, su meditación está focalizada en un objeto, un objeto que es neutral, no es ni virtuoso ni no virtuoso. Yeah, so they're not thinking about things that are going to make them angry or more jealous or have more attachment, but they're also not from a, directing their mind towards an object like the Lama or emptiness, bodhicitta. Es verdad que no están dirigiendo su meditación hacia aflicciones mentales como el odio, el odio, los celos, pero tampoco tienen su meditación focalizada a un objeto virtuoso como puede ser su maestro, su lama o la vacuidad o bodhicitta. Bodhicitta siendo el deseo de llegar a ser un ser perfecto para poder ayudar a todos los demás. Once they achieve this um, non-formal work, does it have an end? Yes. Sí, él preguntó si cuando uno llega al reino de las sin formas esto tiene un fin también y dijo que sí. Yeah, like the form realm, the formless realm, the karma also runs out. And so again, that's a similar reasoning. It's not considered to be um, not considered to be a goal that we should aspire to. Uh, we shouldn't try and we shouldn't aspire to rebirth as a formless in the formless realm because it's not an ultimate solution to our suffering and our condition. Igual que el reino de la forma, las semillas que produjeron este reino también se acaban y no debe ser como un objetivo de tratar de renacer en este reino. Okay, last few things before we finish. There's, you'll see in the reading that there's a little bit of a debate about how can a formless realm being has a mind, have a mind and yet have no physical body to serve as a foundation for the mind. Ustedes van, a, basis, a, ver, a basis for the mind. ustedes van a ver que en la lectura hay algo de, de, un debate que dice cómo puede ser que un ser del reino sin forma tenga una mente y no tenga un cuerpo físico que sirva como base para esa mente. And you'll see that there's a response in the text that the mind can rest upon the basis of the continuum of the person. Y ustedes van a ver que la respuesta en el texto dice que la mente puede descansar en, el continuo de la mente. The continuum. The continuum of the person. En, el, continuo de la persona. Yeah. And the idea that there is, for example, a selas which is not the body or the mind that belongs to japa. There's a sevas which is a concept, sí. which is neither the body nor the mind. Es, es la idea de que hay un sebas que es un concepto y que no es ni el cuerpo ni la mente. And you can say that that can continue from life to life. You might give it a different name, but that being continues. Y ese ser puede continuar de una vida a la otra, aunque va a cambiar de nombre. So you can cook that. Así que pueden cocinar eso. <laughs> and then there's also this idea that maybe there's a very subtle, like subtle pranic body that that formless realm beings have. Y también está la idea de que tienen un cuerpo sutil pránico estos seres del reino sin forma. Okay, and then. Um, what also distinguishes the formless realm from the, from the desire and form realms lo que también distingue al reino de la sin forma del reino del deseo y del reino de la forma. Y esto es otra cosa técnica. Así que lo voy a leer. Es algo que conduce a objetos que pueden llevar a las, a las aflicciones mentales particulares del reino sin forma. and so on. Slower. Con consists of objects. It's similar. It's a similar definition to the other ones. Es una, es una eh, definición similar a las anteriores. Dice que consiste de objetos that lead to the development que conducen al desarrollo of the particular mental afflictions de las aflicciones mentales particulares of the formless realm del reino sin forma. But here, the mental afflictions that a formless realm, formless being, <laughs> formless realm being has are much more subtle than the mental afflictions of form realm beings, which are in turn more subtle than the mental afflictions that a desire realm has, being has. Pero aquí las aflicciones mentales de los eh, seres del reino sin forma son más sutiles que las aflicciones mentales de los seres del reino de la forma, y que a su vez son más sutiles que las aflicciones mentales de los seres del reino del deseo. So realm, about girlfriends, boyfriends, food, jobs, money, sex. <laughs> Entonces en el reino sin forma no tienen aflicciones que se tratan de sus novios, sus novias, del dinero, del trabajo, del sexo. Exactamente. okay. But the mental afflictions are directed towards their own minds. Pero sus aflicciones mentales están dirigidas hacia su propia mente. or you know, subtle to, to mental states and meditative states. Son apegos sutiles a estados mentales y estados meditativos. Okay, that's I think that's enough for tonight, right? Creo que es suficiente para esta noche. Em, en, la si, en la rueda de samsara donde se ubican los reinos, ¿hay alguna ubicación para el reino de las formas o simplemente como no tienen formas no hay ubicación? No, porque la rueda de samsara ah. es la rueda del deseo. Ah, el reino. La rueda del Sí. Sí, en el dibujo es solo del reino del deseo. Después está el reino de la forma y la no forma. Hay, hay una representación en, pin, en, forma de pintura, pero que no es para tomarla en forma. O el dice. All the representation of the realms are, are meant to represent, are meant to capture, not capture, meant to include all the all the beings within any part of samsara. Toda la representación de los reinos se supone que representa a todos los seres en samsara. They'll have like the semi pleasure beings who are jealous of the full gods and they're shooting arrows because they, they have fights, they want to take over the bigger kingdom. Por ejemplo, están los seres de placer inferiores que le tienen celos a los seres de placer superiores y le están tirando con flechas. Okay, I think that'll do. Bueno, eso es suficiente. We've got a big weekend still ahead of us. Tenemos un fin de semana importante por delante. Okay. I think 9 o'clock tomorrow, yes. 9 o'clock, sí. 9 de la mañana mañana. So if you're up for it, we'll continue at 9 o'clock in the morning. Así que sí. Have, have another two classes. 9 to 11 and I think 11.30 to 1.30. Así que vamos a tener mañana dos clases más de 9 a 11 y de 11 y media a 1 y media. So thank you, Maite, for translating. And also Maite and Karen and others who I don't know were involved in. Cecilia yeah. and Loki and Bas. Translated the readings, and you know, it's just really. I mean, it's just really, really good. Mm-hmm. Yeah, I mean to it shows uh, how committed you are and how organized you are, and that it's all done in advance, and you have a team working together and working harmoniously. It's very, very nice to see. Dice que, bueno, el grupo de traducción, Karen, Ceci, Paz y Floki, y, y yo también, eh, que muestra que somos un grupo que está muy comprometido y que trabajamos muy bien. Gracias. So let's give the good karma away of sitting on the floor for four hours. Así que vamos a entregar este karma bueno de haber estado acá sentados en el piso durante cuatro horas. Studying this stuff that is very, very rare that we have a class about this kind of thing. Y estudiando esta clase que es muy, realmente muy raro que tengamos, tengamos una clase acerca de este tipo de cosas. Yeah, so uh, we'll do Because then all the sore knees from sitting and all the work is worth it. It has a, has a real meaning. Entonces todo el trabajo y todos los dolores de rodilla de estar sentados en el piso valen la pena. So would someone like to lead the two prayers? ¿Alguien quiere conducir los dos presos? Mm. Sashi, Mittelton, wir liegen in Leben. when, you know, when it's been a difficult time. Muchas gracias otra vez por todos sus esfuerzos y por hacer que yo enseñe en estos tiempos que son difíciles. Yeah, and I know it's, it's not easy subject matter, it's not easy to teach, I'm sure it's not easy to listen to. <laughs> ya sé que no es un tema fácil, no es fácil de, de explicar, de enseñar, así que tampoco debe ser fácil de escuchar. Yeah, so I just really uh, admire and bow down to you. Así que realmente admiro su esfuerzo y su compromiso, así que para por mí realmente les agradezco mucho. ¿Sabes qué es un